cibiyar dr bukar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar tamu ta yau tatsuniya ce akan ɓarayin albagadadi akwai wani attajiri a wani gari ana kiransa da suna albagadadi ba abin da yake so kamar ya ji wani yana neman taimako domin ya taimaka masa sai ya kasance duk ranar juma'a mutane kan taru maƙil a ƙofar gidansa suna karɓan sadaka ana nan ana nan wata rana sai wani saurayi ya je wajensa ya ce masa yana son masauki ko ya sami aikin yi a garin sai albagadadi ya sauke shi a cikin gidansa sannu a hankali sai yaron nan ya zama hadiminsa wato riƙa yi masa hidima aikace-aikacensa na cikin gida yaron kuma dama makarancin alƙur'ani ne sosai kullum idan albagadadi zai je unguwa ko dai wani wuri to tare suke zuwa sai mutane suka sa wa yaron suna da cewa shek ali albagadadi tun da yaron nan ya shiga gidan albagadadi sai komai nasa ya sauya arzikin ubangidansa ya yi ta bunƙasa duk abin da ya saya ko gonar da ya noma sai riba ta riɓanya wata rana albagadadi ya zauna tare da ubangidansa sai ya kira shek ali ya ce yana son duk wanda yake wurin ya ba shi wani labari da zai faranta masa rai ya faranta masa zuciya hankalinsa ya kwanta jin haka sai shek ali albagadadi ya ce duk wanda ya yalwata wa wanda yake cikin matsi to shi ma allah zai yalwata masa duniya da lahira wanda aka ce ya ba da labarin da zai faranta rai Shi ne ya fara ba da wannan labari sannan kuma sai ya ci gaba cewa wanda duk ya rufe asirin wani a yayin da yake buƙatar rufin asiri to shi ma Allah zai rufa masa nasa duniya da lahira kuma duk wanda ya ba da sadaka tamkar wanda ya yi shuka ne domin idan aka shuka masara ƙwaya uku za ka tarar ta tsoro fiye da dubu uku kamar haka ne allah yake sakawa masu kyauta duk wurin aka yi tsit ana jin bayaninsa sai ya ci gaba da cewa ita sadaka ta kan kusar da bala'i da masifa ta karya maƙiyi da shaiɗani kamar yadda ruwa yake kashe wuta kuma ta goge zunubin mutum kafin Sheikh Ali ya gama zancensa mai amfani sai ya ga hawaye na kwarara daga idanun albagadadi wanda aka ce a ba labarin da zai faranta masa rai ganin haka sai ya dakatar da maganarsa ana nan ran nan suna gida da daddare sai suka ji muryar wasu mutane a cikin gida ashe ɓarayi ne riƙe da makamai suka dira cikin gidan da nufin yin sata to amma ba sa iya ganin komai a cikin gidan can sai ali albagadadi ya yi tari kuma tarin nasa sai ya fasa ɓarayin suka runtuma da gudu a garin gudu ne ɗaya ɓarawan ya faɗa cikin rijiya wuyansa ya karye na biyun kuma ya faɗa wani gida akan wani dutse mai kaifi shi ma ya mutu na ukunsu da ya samu ya fita bayan gari yana gudun 'yan bin sawu sai ya yi ƙundumbala ya fada kan wani kwazazzabo da yake zato cewa tafki ne a nan take shi ma ya sheƙa lahira da gari ya ƙarasa wayewa jama'a suka daɗa taruwa sai aka ɗebi ɓarayin nan aka binne su a rami mutanen gare suka yi ta mamakin yadda barayin nan ba su saci komai a gidan albagadadi ba kuma sai suka rika cewa tabbas allah ne ya kare shi sakamakon taimakon da yake yi wa al'umma wannan kariya da allah ya ba albagadadi daga muguwar aniyar barayi ce sanadiyyar da mutanen garin idan za su nemi tsari daga maƙiyansu sukan ce kamar mutuwar ɓarayin albagadadi ƙurungus kan kusu wannan kenan to dama ai kyauta ko sadaka ba sa tauye arzikin kowa ladabi da biyayya kan jawo arziki wannan kenan yara-yara tun da muna da sauran lokaci bari mu ɗora da wannan tatsuniyar tatsuniyar mu ta gaba tatsuniya ce akan wata tsohuwa da 'ya'yanta mata su uku. An yi wata tsohuwa mai 'ya'ya uku mata, sannu a hankali suka girma har suka kai manzalin aure, saboda haka ta ce kowancensu ta da mijin aure. nan da nan kuwa Allah ya ba kowace wadda za ta aura suka yi aurensu kowace ta tare a gidan mijinta a garuruwa daban-daban a bisa al'ada bayan 'yan kwanaki kaɗan sai tsohuwan nan ta ce ya kamata ta ziyarci kowace a gidanta kuma a garuruwan nan da suke sai ta shirya ta fara zuwa garin 'yarta ta fare tana isa sai ta tarar kusan dukkanin mutanen garin kowa maye ne gashi kuma suna da jela da kunnuwa dogaye kamar dodanni ta tambayi inda gidan ‘yarta yake mutane suka kwatanta mata da ta je cikin gidan ‘yar nan tata ta karɓe ta cikin murna ita ma ‘yar ta zama maiya tana kuma da wutsiya da dogayen kunnuwa sai uwar nan ta tsorata ko da yake an karɓe ta da fara'a ta yi tunanin cewa ya kamata ta koma garinsu da wuri ba da sanin uwar ba ashe yar nan da mijinta sun shirya akan za su cinye ta idan dare ya yi da dare ya yi sai suka saɗaɗa cikin ɗakin da suka sauke ta amma suka tarar ta yi bacci ba sai suka koma akan cewa washe gari za su ƙara yin ƙoƙari ko za su same ta ta yi barci ita kuma tsohuwar ganin haka sai ta shirya da sassafe ta ce za ta gudu ta garin gari yana wayewa fa ko ban kwana ba ta yi ba ta kama hanya ta shiga dajin allah tana hanzari ba ta tsaya ba sai gidan 'yarta ta biyu ita ma wannan 'yar ta karɓe ta da murna ƙwarai sai dai ta gaya wa uwar cewa a ƙauyen nan idan dare ya yi sukan rikida su zama fari su je su kwana a kan wata bishiya uwar ta ce ba ta damu ba za ta bi su da dare ya yi dukkan mutane suka koma bayan gari suka rikida suka zama fari suka ɗunguma gaba ɗaya sai kan itacen da suka saba kwana tsohuwa dai ba ta bi su ba ta zauna ita kaɗai a gida ba a daɗe ba hadari ya taso aka yi ruwan sama mai yawa ta jiƙe sarai da gari ya waye sai ta bar wannan garin ta nufi gidan 'yarta ta uku da ta je garin sai ta tarar mutanen suna soya naman shanu ‘yarta ta karɓe ta hannu bibbiyu sun ɗan san mata naman amma da gargaɗin cewa karar ta cika cikinta domin a garin ba a kashi ko fitsari yar ta ce an fa ta karya dokar to sarkinsu zai sa a kashe ta uwar ta yi banza da gargaɗin ta ci naman ta sosai ta ƙoshi ana nan can cikin dare sai ta taya da yar a kan cewa tana so ta je bayan gari yar ta ce to ba ga abin da na gaya miki ba daman na gaya miki abin da ke faruwa a garin ba da ɓata lokaci ba ta ɗauki uwar ta kai ta bayan gari gari ya waye sai mutanen gari suka dinga jin wari ko ta ina suka je suka shaidawa sarki sarki ya ce lallai akwai wani baƙo da ya shigo garin nan da yar ta ji haka sai ta yi maza ta ɗauki mahaifiyarta ta raka ta har sai da ta bar garin sarki ya aika a nemo ta amma ba su kanta ba ta riga ta gudu tsohuwa tana kan hanyar komawa gida ne ta gamu da wani mutum bayan sun gaisa sai ta tambaye shi ko zai ci naman da ta samo ta ce da mutumin idan ya ci naman ya je garin ya yi kashi zai sami wata kyauta mutumin kuwa ya karɓi naman nan ya ci da ya je garin ya yi kashi sai aka kama shi a maimakon a bashi wani abin arziki sai suka kashe shi a zatonsu shi ne ya yi kashin nan na kwanan baya ita kuma tsohuwa ta koma ƙauyenta lami lafiya ta ɗauki alƙawarin cewa ba za ta ƙara karambanin zuwa ziyarar 'ya'yanta ba ƙurungus kan kusu yara-yara da fatan ana ƙaruwa da waɗannan tatsuniyoyi a madadin cibiyar dr bukar usman wacce ta wallafa wannan littafi sai jami'in da ya haɗa mana sautin shirin abubakar abdulaziz ni aminu jibril gwadabe ke mana fatan alkhairi